dia, són les 8. Contrabandides i contrabandits, molt bon dia Barcelona, benvinguts un dimarts més a la corneta de Contrabanda FM. Rigorosament puntuals, a les 8 en punt del matí, aquí estem en directe a les zones lliures de Barcelona. 91.4, Contrabanda FM. Com t'has llevat aquest matí? Ja t'has llevat aquest matí? Vols que t'acompanyem? Doncs aquí estem en directe per acompanyar-te i perquè ens acompanyis tu també a nosaltres. Durant les properes dues hores estarem, serem aquí de 8 a 10 del matí emetent el programa número 22 de la corneta de Contrabanda FM. Antimilitarisme a ritme de cabaret, mambo i circ. Aquesta setmana tindrem amb nosaltres el doctor Gerrais una setmana més per compartir un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. Avui parlarem de la assertivitat. La Marina Rossi no ens podrà acompanyar per qüestions personals i el proper dimarts, la setmana que ve, la tindrem amb nosaltres per compartir el seu espai Profunditat de Campo amb una nova fotografia, un nou fotògraf o una nova fotògrafa. Avui portem uns militars all-stars ben interessants. Avui recu recuperarem, recordarem la rebel·lió dels ludites. Ara fa 200 anys, a l'Anglaterra preindustrial i industrial, inicis de la revolució industrial, aquests ludites doncs es rebel·laven contra les màquines i contra les injustícies del moment. Abans, com sempre, els titulars, a eh, datos colaterales Datos colaterales. Comencem amb el país. Titulars de portada, sempre d'aquest dimarts 11 de juny del 2013. El Consulado de Espionaje Compulsivo Mundial denuncia al Estado español por competencia desleal. Los empleados de la Audiencia Nacional vestirán peluquín a partir de otoño 2013. Podrán elegir peluca, blanca, roja o azul. portada del diario ABC. El potrero ata a la zanca parlamentaria las herraduras del cuadrípedo sin bigote. Portada del Mundo, Diario El Mundo. El Potrero presenta su amalgama de herraduras y lazos para domar. Portada a La Razón. ETA mantiene acojonados a los operativos de seguridad de Hispania. Eh, decían no acojonados, atolondrados, atolondrados, atolondrados. Passem a l'avantguàrdia, portada del, del diari La Vanguardia. També d'aquest dimarts 11 de juny. La que a partir de otoño peluquín rojo, blanco o azul, investiga la estafa del Frente Marítimo de la Costa Bianca. El Periódico de Catalunya, aquest diari que està en català i castellà, titulars del periòdico de Catalunya en castellà. Una imatge de dues estudiants dues joves estudiants i un titular que diu Te juegas en tres dies dos anys de laboral. El punt avui més, portada d'aquest diari, per anar acabant... El jutge, aquest amb peluca perruca blava, investigarà si la permanent del directiu de Bànquia és legal o no. un diari estrany que es diu Ara una imatge de un senyor negre coll blanc i corbata i un titular que reza un titular que reza Obama Obama Obama Obama, Obama, Obama, Obama. els terrats i les seves estrelles, la negra nit disposat a passar-la sol. Desperto, m'he adormit vestit, la llum encesa, sense sopar. Altre cop 24 hores per construir un dia. Resolució alternativa de conflictes. moment, doctor Herra, és un dimarts més. Benvingut a la corneta. Molt bon dia. Danke! Danke! Danke, willkommen. Un dimarts més. Un dimarts més aquí la corneta de Contraband FM fent difusió de la resolució alternativa de conflictes. De les coses. De les coses de la vida. Coses. Things, things of life. Ja, ja, ja, ja. Eh, en vivo i en directo. Uh mhm. -huh. Live. Eh? Live, ja. Eh, on air, on live, eh, balear, balear, eh? <laughs> es nota que no sé parlar alemany perquè will coming i poc més, eh? No, però, però bueno. vostè té un bon accent, eh? Ah, ah, ah, ah, ah, ja. Ja, ja, ja. tanquecito. Molt bé, tanquecito. Doctor Gerrais, moltíssimes gràcies una vegada més. Ja és més de 20 programes aquí. Marra, la tant? Mare meva, quina paciència té vostès i els, i els, i els, i els oients, eh? Ja tenim encapsulats més de 20 capítols, tenim difoses més de 20 emissions i tenim aquí a l'estiu a sobre eh, el, a punt a punt de que arribi la nit de Sant Joan. Mm, que bonica que és. Què li sembla? Mm, per, mi és la, la nit més meravellosa de l'any, sense tot algun. Ja se pot anar a fer la foguera i ja veurà sortir el sol? <laughs> doncs sí, aviam si pot ser fora a Barcelona, que és on es veu millor tot plegat, no? I un pot gaudir millor. No ho sé, ja ho veurem, ja ho veurem, però bueno, últimament les coses... No sé, aviam. I vostè, res? Doncs pues, això, més que res, fer un foc de, un foc de camp, i una mica també ambient de platja aquí la, aquest mare nostrum, aquesta Mediterrània tan bonica ah, és que de Barcelona quina, a la Marbella ni res potser bueno, la, el, Catalunya té un litoral de costa bastant gran, no sé, algun lloc a prop del mar sí. molt bé, jo, jo intento el mateix que és on es viu millor mm, a Sant Joan, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé, I, i cremant alguna cosa també, eh? alguna cosa cremarem, que també és una tradició de cremar els trastos vells sí, sí, per sí, purificar sí, una sí. mica sí, l'ambient, sí, sí, sí, fer neteja. Sí, sí, sí, cremar, cremar, sí! Ah, ah, <laughs> Aviam què crema vostè, també, eh? <laughs> Oh, que remarré i potser uns quants cartotxos. Quants cartotxos, <laughs> Molt bé. Ah. Amiga pirotècnica sempre va bé. Sí, sí, sí. Doncs això està al caure ja i, i avui, doncs, parlarem de també conflictes que no sé si estan al roig viu, però sí que, doncs, com tot conflicte personal, doncs a vegades s'ha de posar la, tota la carn dintre de l'assador uh mhm. -huh. i, i fer, que, cre, fer que cremin algunes coses interiorment per, per resoldre-les. Què li sembla la metàfora? Ho han lligat bé, això del Sant Joan i els conflictes. Sí, que pels pèls, però... Els pèls. Si no ens han sentit gaire, doncs sí, ha quedat bé. Bueno, uns pèls xamuscats, uns pèls xamuscats per aquest foc de camp que, clar, quan es salta a vegades... Que està avui que cremat avui el Bec, eh? Bueno, jo cremat no, però content també d'acabar una mica l'etapa. De... Ah, de... abans allà, cremar de... el programa, vol dir? Home, no sé, ja ens hem vist molt, no? <laughs> clar, és que quan ja ja vostè ha dit 20, que programes vostè ja m'ha donat la sensació de que ja, 20 programes, mare meva, aguantant aquest pallasso, eh? No, no, ara, ara diré per què ve això, perquè és que estem, el mes de juny acaba, acaba la corneta, uh mhm. -huh. almenys en el format habitual, el juliol potser s'estira amb, amb algun monogràfic de nodes. Encara més potser tira si es queda una més de silla, una miqueta. Haurem d'aguantar el juliol, sí, encara més, eh? Bueno, vostè tindrà vostè moltes calors. Es, espero solucionar una mica de psicomàgia amb una mica d'intervenció sistèmica i pro, ah. prolongar, doncs, a, a, aquesta missió en directe que, que implica doncs, ba bastanta energia Molt bé. però que, que també, igual perquè no doncs, en principi faríem aquest tancament amb el programa d'avui i, i el següent ah, ja, ja, ja bueno, més o menys ho havíem previst així uh mhm. -huh. però, ah, sí, sap, però li estic fent una rescisió de contracte <laughs> no sé, no sé <laughs> a vegades, sap vostè les persones donen moltes sorpreses no, no, sí, sí, em revisaré les coses les contractuals, però jo diria que, que sí en 20, 21 programes sí, sí. Bueno, és, és el moment d'elegant, encara, ara que el contracte encara està en vigor, si vol alogar alguna clàusula ara seria el moment bé, no, no, jo deixo ja el programa que veia ja li diré, però no, sí, al principi estic d'acord sí, sí, sí molt bé, doncs amb aquesta nit de Sant Joan, ben a prop aquest solstici d'estiu, a, a tocar ja, i hem de continuar una mica amb aquest temari. Sí, cert, cert, cert, cert. Si mal no m'equivoco, la setmana passada vam estar parlant del, del mètode sistèmic, no? De Palo Alto. Palo Alto, a vostè li va agradar mm. aquest nom, eh? Sí, sobretot. Si fos freudià, senyor Jordi, m'explico, tindré una, una, una associació d'idees claríssima. Bueno, Digui'm vostè, Palo Alto, eh, això sí. Tan, clar com Palo Alto és la contracultura, una miqueta, és aquesta Califòrnia... No racionalitzi, Palo Alto, <laughs> això sí. Palo Alto. No, a, mi, a mi ara Palo Alto no sé per què em, em ve més tot Silicon Valley i Silicon tot, tot Valley, aquesta, eh? aquest neo-hippie ah. tan perillós, perquè fixis que perillós que està la cosa, sí, però fixis bé... Fixis bé, no em juguin foc, no em juguin foc no controlat... Sant Joan, senyor Gerrer. Doncs uh, eh, vas veure un reportatge a un festival de documentals que es deia Google el ce cerebro mundial o alguna cosa així. Home, vostè va estar parlant del mateix diable en persona. Amb el mateix va ser govern, eh? El mismíssimo, el mismíssimo. Ah. I, i plantejava tota, tota aquesta problemàtica a partir dels, dels Google Books, com aquest escaneig què és un Google Book? Google Book és un llibre que Google escaneja i que puja en el seu servidor i a partir d'aquí doncs, tu el pots llegir gratuïtament saltant els drets d'autor. Ah, sí? Però no clar, Eh, ui, és complicat, eh? però per no embolicar-nos, resulta que al final tampoc és tan important el tema dels drets d'autor com aquell coneixement que, arxivat en parauletes escanejades, les màquines de Google tenen el seu servei a la seva disposició per no se sap ben bé què, no? És aquesta intel·ligència artificial nutrida del coneixement com pot ser el que subministren els llibres. I per tant, més enllà d'aquest tema dels drets d'autor, que se'ls han passat pel forro. No Ara mateix hi ha uns llibres que són orfes de drets d'autor perquè Google els té, tot i que eh, l'acord al que van arribar amb un reduït grup d'editors i autors que no representaven a la majoria mundial, evidentment, doncs intentava posar pressió perquè doncs, donguessin lliure, lliure gestió d'aquest coneixement a Google un jutge, el jutge Chen o Chin, va dir que no, que això no es podia fer i segurament s'anirà a judici, però aquests eh, autors ja són orfes, diguéssim, perquè Google ja té el seu domini. Però, com dic, no és tant eh, el tema dels drets d'autor, que també seria interessant veure l'exemple com han mediat, com han negociat en secret i tal i qual Google amb el seu poder, sinó més aviat què estarà fent Google amb aquest coneixement i amb el que li anem aportant a mesura que anem doncs, omplint les seves bases de dades. No? Ah, res de bo, això segur. Eh, un, un tema molt interessant i doncs, el suggereixo molt aquest eh, documental realitzat per, ah. ca, per catalans però amb, amb una visió internacional perquè surten biblioteques ah, doncs, tan important com la de Harvard, la nacional de, de, de França i, i altres doncs, editors o biblioteques que han, han fet a, aquests convenis i que també s'han defensat d'aquest atac, no? Una cosa interessant... Pots repetir, sisplau? El documental es diu Google, el cerebro humano. S'ha presentat en, en aquest festival de documentals de Barcelona que mm, he vist el contingut i per mi no eren massa interessants, però aquest concretament sí que m'ha semblat interessant i, i bueno, per polemitzar una mica, no? perquè potser doncs, no toquem prou el tema de, de Google i de la importància que tenen aquests monopolis eh, mediadors, gestors d'aquest coneixement. Sí, sí, no, de fet, hi ha, hi ha, hi ha persones ja, de fet, un, hi ha un autor espanyol per aquí que va, va, va tret un llibre carregant-se el Google, la Pinyoni, explicant tota, tot el que hi ha darrere, que és una autèntica, un autèntic abús el que fan aquests senyors de Google. Sí, sí, i amb la nostra aportació, perquè com més aportem sí, sí, a la xarxa, tot el que controlin ells és algú que els hi va nodrint i el seu buscador pues, doncs, és un concepte bastant complicat d'entendre avui en dia el que implica, però un buscador com el de Google que el fa servir molta gent, mm. tot i que hem de dir que el 50% del món no utilitza internet i tampoc Google, o sigui que tampoc en, siguem eurocentristes correcte, o, correcte, correcte. o ens pensem que tot és així, però sí que bueno, eh, es fa servir molt un buscador que també ens fa actuar d'una manera, no? Sí, sí, sí, sí, suposo que la realitat que plasma, perquè jo no crec que la gent passi de la, de, de la quarta pàgina, no?, de, de buscador. Correcte. Llavors la realitat que plasma és la realitat que volen ells, que mm. suposo que serà el que vol també eh, els seus amics, que estan a dalt de tot, no? Clar, o aquests llibres fragmentats, que mm, és com si presentéssim doncs 10 minuts del capítol 12 de resolució de la de conflictes perquè tu puguis accedir a través d'una paraula clau, però no t'explica ni tot el capítol ni tota la sèrie de, de 20 capítols. Sí, que igual és el capítol i el, fragment en el qual s'hi caga. No se sap. <laughs> sí, sí, hi ha molts llibres de, de resolució de conflictes que els, els autors són bastant autocrítics, el qual demostra bastanta intel·ligència i maduresa no? en el sector. No tots els autors són així, ni molt menys. I parlant dels punts negatius de, del, de, o de fracàs d'aquests mètodes alternatius, i potser, no sé, clar, Vull dir, qualsevol autor de qualsevol a res, és una mica autocrític, posarà un fragment on diu, bueno, hi ha coses que hem de millorar o que no estan funcionant, no? Igual són les que mm. treuen allà. Bueno, en, en, en aquest documental el que s'apuntava, bueno, a part de que el vicepresident és un eh, personatge molt simpàtic, però que té una fantasia infantil que l'està portant a terme a nivell professional, que és fer realitat al de Star Trek, a més ho digo así. Yo de pequeño eh, alucinaba con el ordenador de Star, Trek y que se le preguntara cuál es la temperatura del planeta y el ordenador la respondiera y desde entonces he querido mm, construir la realidad artificial, eh, esta e inteligencia eh, informàtica con esa capacidad de respuesta, no? O sigui, feia por. I qui és aquesta sabata? El vicepresident de Google ah, eh, parlava d'aquest... Fixa't, eh? fixa't a, eh, com aquests mites d'infantesa es porten a la realitat però a un nivell... Marra, eh? molt... el noi no m'ha durrat, m'està dient vostè. Bueno, posava un exemple per... O sigui, no és tant la fantasia infantil, que, que, és, un, que és un exemple clar de com, dels motors de la vida que tenim, no? sent adults, com encara ens mouen a fer coses, sinó més aviat com eh, molts treballadors de Google no tenen aquesta malícia, sinó que tenen tota la creativitat i tots els recursos a la seva disposició per crear eines que no saben la repercussió que tenen. Després venen els advocats i després venen els tècnics que diran cuidado amb això o, o que poden ser els xungos que diuen esto me interesa, aquí vamos a controlar i vamos a hacer negocio, no? Mm -hmm. I que, que, no, que és més aviat que pot haver-hi certa ingenuïtat a l'hora de desenvolupar tecnologia que després pot ser una bomba no? a, a les sí, pròpies sí. mans. A, a veure, jo respecto molt els somnis infantils, però clar, somnis una mica de porrats o realment de, que tinguin un, un sentit, una base, una base que com a adult te la puguis creure. Volguer tindre una màquina que et digui la temperatura d'un planeta em sembla molt poc de porrat, no? Bueno, és un exemple de la capacitat així... Doncs... Ja, ja, sí, sí, però ja, ja veiem que tot això inclús podria amagar una, una sèrie de, de, de complexes que Pot Potser, en, en, en qualsevol cas, a mi, a mi potser em preocupava més aquest... A, a aquest... que fa gent. Però bueno... jo, jo crec que l'ús que fan aquests senyors és prou preocupant. Sí, però els, els equips de treball no tenen aquest, aquesta informació, és a dir, és com Indra. Indra hi ha molta gent que treballa en aquesta empresa d'electrònica de, de, de guerra, no? de, de control social i electrònica de guerra, no, no, no tenen el coneixement de per què serveix aquell projecte. Doncs a Google passa el mateix. A, tot això ve de Palo Alto, Silicon Valley, totes aquestes empreses informàtiques, moltes vegades hi gent creativa que treballa per desenvolupar projectes que només sabran quina utilitat té sí, directiu, un cop clar. i després la ah. funció eh, pot variar molt segons com es faci Val, el, cos directiu bueno, això és amb mainstream, la bomba atòmica tot això, el coneixement s'utilitza sí, sí, sí. per lo bo i per lo dolent llavors per lo bo, per lo dolent és, és és només el cos directiu qui, qui, sap per què s'utilitza realment tota la tecnologia que has desenvolupat no? Mm. en fi, de, deixem aquí aquest apunt i ja, ja anomenar aquest, aquest documental Google el celebro mundial molt bé què, què farem? <laughs> doncs després d'aquesta eufòria, aquesta entrada amb aquesta informació eh, diguéssim, naturística i... Heurística, heurística. Ah, heurística, eh, holística. Holística. Hem d'enllaçar una mica amb el capítol de la setmana passada, intervenció sistèmica estratègica, i potser avançar ja sí, sí, sí. algun tema nou. Uh, eh, Donarem per, per com, degut a la brevetat del temps, no? per el tema de que ens queden, ens queden dos programes doncs ja donarem per suposat, per après una mica una visió general de lo que és la visió sistèmica de, del conflicte mm? i entrarem eh, ja no amb la gestió sinó mètodes de prevenció del conflicte. Val? Llavors utilitzarem o, o enfocarem des de la, el eh, que són les habilitats interpersonals a l'hora de, és a dir, a l'hora de relacionar-te amb els altres com intentar evitar el conflicte i com gestionar el conflicte d'una forma immediat el programa Torra perquè no eh, s'estanqui i no, i, i no, i no s'escali. Hm? Una de les formes és relacionar-se correctament amb els altres. Hm? Parlar de forma clara, sincera, i amb respecte, sempre amb respecte. Bueno, és que ha tocat dues coses una mica paliagudes que, que ja les tenim superades, oi? quines, quines. ja ara estem superades com la, evitar el conflicte i han dit que no s'ha d'evitar. En tot cas, si l'evitem serà per transformar-lo o perquè... revindre, no evitar. Molt bé. Pre la prevenció. Prevenció. Bueno, segons com és molt subtil la barrera entre evitar i prevenir. No, no evitar, però... evitar és no veure'l. Uh mhm. -huh. Previndre vol dir anticipar-se a un possible conflicte i gestionar-lo en aquell moment determinat mateix perquè no s'estanqui no es creï, s'està aquí i s'escali. Mm -hmm. Molt bé. Molt bé, que això ja sí que ho vam parlar al principi quan, quan mm. vam introduir la les conflictologia, les coses, aquestes coses. <laughs> Molt bé. I això està enquadrat dins de, de quin capítol? Aquest? <laughs> Però li podem posar un titular? Ah, sí. Uh, habilitats assertives, habilitats assertives, l'assertivitat. Avui treballarem l'assertivitat. Hm? Què és l'assertivitat, senyor Jordi? Què és l'assertivitat? Digui-ho vostè, eh? Pues ara m'agafen pilotes, no, perquè... Pilotes. <laughs> Jo estic ja preparat perquè surti el sol amb pilotes a la platja. Marra meva! Eh, eh, assertivitat. Li, li asseguro que abans quan ho preparàvem li donava voltes i no, no tinc el diccionari a prop, o sigui que no m'arriscaré, <laughs> perquè podria dir alguna tonteria ben gran. Pues res, pues li, li res la tasca. L'assertivitat és l'expressió sincera eh, i eficaç de punts de vista, sentiments i opinions sense vulnerar els drets de l'altre, és a dir, sí, sense faltar el respecte a l'altre. Molt bé, ara em dóna peu el, el que volia dir abans també perquè ara acaba de citar aquesta sinceritat que per mi és una de les claus, no? Llibertat, sinceritat, són per mi dos pilars importants i clar, potser aquesta sinceritat a vegades igual també és paliaguda no? així com la setmana passada parlàvem de aquest control a l'hora de dialogar aquesta, aquest silenci també a l'hora de comunicar-nos potser la sinceritat no sempre és tan bona no? Hmm. Per això hi ha la segona, diguem-ne, la, la segona part de la sentència, no? la segona clàusula de la frase, és a dir, l'expressió sincera d'opinions, sentiments i punts de vista, primera clàusula opinions, sentiments i, I punts, de vista. Primera clàusula. Segona clàusula. Sense vulnerar els drets a l'altre o amb respecte vers l'altre. Segona clàusula. Per exemple, jo li puc dir és vostè un idiota. <laughs> Com ho sap? <laughs> clar, clar, clar. Pues, per moltes coses que he vist que fa. I n'està segur? Vostè reflexionat, està segur d'aquesta afirmació? Això darrere, sí, bé, no, la, francament no, però això seria una resposta sincera, no? Sí, sí, jo, si jo veig que vostè està fent l'idiota, li diré, és vostè un idiota. Val? Mm. Al revés, la primera clàusula es compliria. Exposició sincera de punts de vista sincera. Ah. Mm -hmm. Al revés, la segona no. No. Mm -hmm. Llavors tindria que formular l'expressió de forma que es, conflu, es, conflu, es, es complissin les, les dues clàusules. Senyor Jordi, li puc demanar un favor? Val, Em podria anar a buscar un, cas, un tallat i un dònut? Jo li puc anar explicant al públic la Barclays de selectivitat, no em cal tampoc vostè, eh? Mm. I de mentre li pregaria, sisplau, que anés a buscar-me un, un tallat i un dònuts. Mm? És que no he esmorzat, no he esmorzat. Voleu, voleu, vostè vol estar sol davant del micro? Es pensa que el deixaré sol davant no, del micro? No, vull que em vagi a buscar un punyeterro ah. tallat i un punyeterro dònuts, sisplau. Bé, molt bé, li anirem a buscar. Ah, sí. sí. No em digui marques tampoc, però bueno, li, bueno, li portarem una, com es deia? Un rosco, un rosco. No, una lionesa no, una berlina. Una berlina, una berlina, una berlina. Correcte, una berlina. Un, un, un Allà, d'aquests forns que aquests hi havia. Forns. Però amb, amb sucre ben cremat, eh? Amb sucre, sí, amb xocolata. Amb una bona sí, deshidratació. Correcte. I... Jo no li porto. M'ho porta, eh? Sí. Vale, I si, hòstia, me cago en Déu, ara, ara, ara és que l'emprenyo, no tinc un dorro, tu. A veure, eh, m'ho pot pagar vostè, sisplau, ja li tornaré, eh? Sí, ho posem a càrrec d'aquest programa, no, no, pagui, amb el seu gran patrocinador, que, que m'ho pagui, un sponsor que... <laughs> Que m'ho pagui ah, vostè amb els seus quartos. Sí, però m'està assenyalant, eh? M'està exigint, eh? Eh, bueno, si m'ho diu així... Vale, vale, d'acord. Va, deixa, em puc fer-li una pregunta sincera? <laughs> Sí. Vostè creu que és adequat que jo li demani això i vostè... I... Home, no sé, amb la seva posició jo crec, em veig una mica obligat a dir-li que sí, no? Per què obligat? Home, no sé. Però digui'm realment el que vostè pensa de la meva opció i de, bueno. la, de la meva opinió, eh, de, tot el que he dit i de la forma que l'he dit. Que em vagi a buscar un punyetó rotonot i un tot allà, ja, cagant llets, eh? Home, vostè està d'una manera autoritària bastant escarosa. <laughs> no, no, em pot, no em pot tractar així, eh? <laughs> som companys, aquí estem fent un equip, no, no, no li tolero que em tracti així. Mm. <laughs> Molt bé, d'acord. O sigui, obviéssim la paraula escarrós, eh? Sí, perquè, eh, clar. <laughs> Exacte. Eh, això reia de ser una expressió assertiva, eh? és a dir, vostè està amb una actitud una mica pip o una mica, substituint la paraula escarrós una mica desafortunada, i no li tolero que em parli així. Correcte, això seria una expressió assertiva. És a dir, vostè m'ha expressat el seu punt de vista i opinió, però respectant els meus drets. Quins drets són? Ja en parlarem. Però això seria una resposta assertiva. Ara li prego que sigui... que em falti respecte. Eh? Senyor Jordi, no calenti més les pilotes i vagi a buscar ja immediatament un mal meu punyeter cafè i eh, el meu punyeter Berlina. Miri, doctor Herrais, vagin a la merda <laughs> perquè aquí no estem per rebre ordres de vostè, que vostè és un col·laborador, que ho està fent molt bé, però no té dret. No, és que ara no, no entrarem... No em faci la pilota. Tracte, no, sí, tracte. Sí, sí, sí, sí. Perdó, perdó, és que drets, poders i no sé què... Que em vagi a buscar... Interessos, la... drets, poder... Que em vagi a buscar el pollet de Rocafort... Vagin amb vostè, vagin amb vostè a la merda. Ah, vull dir, a, buscar, a buscar el caputxino. Correcte, correcte. Això seria un exemple de resposta agressiva. Mm. Que vol és dir? que quan jo tiro dardos els tiro d'una altra manera, però bueno. Sí, sí, correcte, vostè és molt més civilí i molt més intel·ligent que tot això. Però no, és... no, a vegades no tant. Però és important que... Sovint no tant. Però bueno, és important que posem exemples clars per l'audiència, eh? Vostè ha expressat els seus sentiments, mm. però Eh, M'ha faltat. Mm? Això seria una resposta agressiva. O sigui, tenim resposta assertiva, resposta agressiva. Sí, i, i tornem, perdoni, deixem que li talli molt sí. ràpidament, que, que un silenci, una indiferència, com també hem comentat en els programes, pot ser igual de, agressiu, diguéssim. Correcte. Potser no serà contraassertiu, però... Correcte. Anem a parlar d'això. Un, un, un silenci, per exemple, seria una, una resposta passiva-agressiva. Clar, vostè diu. em diu que li vagi a buscar i jo li segueixo fent preguntes. Exacte. Seria una resposta passiva-agressiva, és a dir, és una habitació. És a dir, quan vostè... Mm, no en fa cas i segueix la seva, la seva mm, acció, has expressat el seu punt de vista de forma clara? Mm, no. no. M'ha vulnerat els meus drets? Sí. Per què? Perquè ja veurem que un dels drets és, és, és ser tractat amb respecte i dignitat. Vol dir, significa a la vegada ser visible. És a dir, si jo li parlo i li faig una comanda, vostè m'ha de respondre això. Si vostè no compleix això, és, és que no em tracta amb respecte. És a dir, vostè no ha expressat i a més a més m'ha faltat els meus drets. Sí? Això és una resposta passiva, Que recibim. Per altra banda, si vostè anés a buscar el cafè amb llet i el, la berlina, perquè no tingués eines i, pens, i mentre anés a buscar el cafè i la berlina que pensés, hòstia, per ja està bé eh, aquest tio és un merda perquè vaig a fer el cafè vaig, buscar, vaig a buscar el cafè ja està bé, tothom em pren el pèl m'hauria de, de, de posar més que, si vostè hagués fet això seria una resposta passiva és a dir, vostè no expressa els els seus sentiments i opinions i a la vegada es deixa vulnerar els seus drets. Entén? Sí, tindríem quatre estils. Assertiu, expressió sincera sense vulnerar drets. Agressiu, expressió sincera vulnerant. Passiu, no expressió vulnerant els propis drets, no el de l'altre i o agressiva No expressió sincera vulnerant els drets de l'altre. Entén la combinació dels quatre factors? Mm, correcte. O els estils? Sí. sí, com que no tinc molta capacitat de retenció, m'agafo a, a, a un nou escenari o possible escenari que estarà vinculat, perquè ja ho ha dit vostè, ja ha fet la llista, i diria que també a vegades el, el tractar indignament a una persona o faltar el respecte a una persona també moltes vegades, no sempre, però moltes vegades és perquè l'altre es deixa que se'l tracti així. O sigui, aquesta capacitat de resposta també <coughs> formaria part d'aquest empoderament que estem d'alguna manera també pre pregonant, no? No dic de respondre igual d'agressiu i de poc educat i tot això que dic, en alguns casos potser sí, però dic que, que també he de tenir la meva capacitat de defensa, no? Correcte, exacte. És a dir, eh, sempre que hi ha una conducta agressiva, hi ha un receptor passiu que la rep, sempre. Uh, cal tenir clau una cosa, que tots som tot, eh? És a dir, un, un pot tindre un estil mm, de, de referència, val? però en realitat depèn de la situació, la, la seva activitat és situacional. Què vol dir? Que tots podem ser tot, en diferents moments. Mm. El que passa que hi ha persones que sí tendeixen a tendre un estil més per defecte. Persona, hi ha persones més agressives, hi ha persones més passives, hi ha persones més assertives per defecte, perquè pot, pot ser una qüestió de personalitat o una qüestió d'educació, de, és a dir, de que han fomentat les conductes agressives, assertives o passives des de l'infantesa. Eh? Eh, però en realitat, si tu, jo me recordo quan vaig començar a treballar tot aquest tema fa molts anys, vaig adonar que realment hi havia situacions, jo en tenia per una persona assertiva, però hi havia situacions que no, amb les quals jo em veia clarament com reaccionava de forma agressiva i clarament com em deixava trepitjar com una cucarratxa. Mm? Eh? Llavors, és molt situacional. Llavors sí que és cert el que diu vostè, és a dir, sempre que hi ha una persona que vulnera els meus drets, és que jo em deixo vulnerar els drets. Mm? Em callo, m'aixanto i em baixo els pantalons. I això és una situació idílica, desitjable, però idílica, no? Aquesta assertivitat, mm, doncs, costa de trobar, no? Sí. Sobretot si és recíproca. Sí, a més a més, sí, a més, a més tinguem en compte que no sempre seràs assertiu, eh? Per exemple, si vaig pel carrer i algú em, em, em comença a insultar, i és un individu que és hostiable, per dir-ho d'alguna forma, no? Però jo podrà insultar, sí o no? Sí. Vaja vostè a prendre pel cul, desgraciat mm, fill de la gran. Crida per la finestra del cotxe, que l'altre crida per la visera de la moto i ja està. Exacte. En canvi, si és una persona al qual no és gens hostiable, sinó que em pot calentar viu, doncs evidentment em demana la cartera, per exemple, doncs jo li donaré molt amablement la meva punyetera cartera, que està buida normalment, però bueno, m'explico? Mm. Llavors no sempre tindré que ser assertiu, perquè a més faríem fàstic sempre assertius, no? Sí, jo crec, senyor, delinqüent que no té dret a donar-me els diners, perquè imagini's vostè... De tot darrere estem parlant. Hm? Bueno, una resposta jo era així, no? Sí, sí, clar, clar, clar. Però... Perquè també el políticament correcte i la ciutadania ben educada també porta potser a aquestes línies de, de confondre a vegades quan una agressió és directa i s'accepta, no? Correcte, correcte. Llavors, és, és que és això, cal distingir, molt bé. Per altra banda, eh, el problema és que si jo tinc una, un, un estil defecte que és eh, passiu, val? arribarà un moment que si jo vull expressar... Imagina't que vostè sempre m'està eh, vacilant, per dir-ho d'alguna forma. I jo vaig tragant quina, tragant quina, tragant quina. I jo puc, poden passar dues coses. Puc implotar o explotar. Val? Implotar vol dir que tota aquesta agressivitat i aquesta malalleta acumulada de, de, del seu tracte vers a mi, arriba un moment que tot això podrà fer mal a mi, és a dir, que tindré una, una implotació i em sentiré molt malament a mi mateix, eh, la meva autoestima es pot veure molt vulnerada i puc tindre un pro problemes bueno, psicosomàtics, problemes de, de baixa d'autoestima, etc etc. Per l'altra banda, si jo exploto davant dels seus abusos, evidentment l'explotació, quan jo exploti no passa res per l'assertivitat, sí o no? Si vostè constantment m'està vacilant, quan jo exploti, és a dir, no imploti, sinó que exploti, com ho fa res? pues amb, amb bastanta mala llet. Amb bastanta mala llet, amb agressivitat. Val? Llavors, autoestima i assertivitat van molt junts. És a dir, si jo soc, em considero una persona, i també la visió igualitària de les coses i el respecte cap als altres, van molt, molt junts. Eh? És a dir, si jo em considero una persona amb la qual considero a tots per igual, i considero que jo tinc els meus drets i que tinc el dret també de, de defensar els meus drets i respectar els drets dels altres, serà més fàcil que sigui assertiu. Val? Amb la qual a la vegada, com que jo em sentiré, em sentiré una persona digna de, de ser respectada, voldrà dir que em consideraré una persona... tindrà un, una, un autoconcepte sa, és a dir, em sentiré digne. I a la vegada em sentiré que tinc el dret de que se'm respectin els drets perquè jo valc. I això se'n diu l'autoestima. És a dir, jo tinc un concepte de mi, faig una valoració de mi, d'aquesta valoració jo la faig més positiva o més negativa, i a partir d'aquí jo m'estimo o no m'estimo. Llavors, quan parlem d'autoestima, no parlem d'autoestima eh, alta o baixa, parlem d'autoestima sana o baixa. Hm? L'assertivitat, a mesura que jo conreï l'assertivitat a la meva vida, eh, conrearé relacions molt més interpersonals molt més sanes, també aprendré a fer cribes d'aquelles persones que no m'interessa tindre al costat. Mm? I a la vegada jo em respectaré a mi, a mi mateix i em valoraré a mi mateix i a la vegada m'estimaré a mi mateix. Val? Que això no cal confondre amb l'autoestima inflada. L'autoestima inflada és, és quan una persona es creu que és la llet, que es creu més que els altres, que ja tenim molts de personatges en aquest punyeterro país en els quals tenim autoestima inflada. Doncs vostè obre el diari i el 20, 30, 40, 50% jo crec tranquil·lament de persones que surten allà són persones amb autoestima inflada que es creuen la llet mm. aquestes persones no tenen una visió igualitària dels altres i es creuen superiors Val, llavors si estem fent difusió d'aquest espai d'igualtat d'assertivitat com l'encaixem en, en un marc més ampli on hi ha una lluita de classes, on hi ha estructures de poder i on una minoria doncs, està matxacant a una gran majoria. Va. És que hi ha, hi ha una qüestió cultural aquí, per exemple. Eh, hi ha cultures que són més igualitàries i altres que són més cultures més més jeràrquiques. Mm? Llavors, les cultures més eh, jeràrquiques, com pot ser fins ara la la, la, la, la nostra cultura de la pell de torro, en, és més... La piel de toro. La piel de toro, sí. Que <clears throat> són cultures que han fomentat més les conductes agressives i passives. És a dir, uns agressors, el típic, el típic paper del cacique, sí. amb, el, amb el treballador, el jornalero, eh? doncs aquí ha sigut, diguem-ne, molt, molt, molt, molt fomentat per la cultura. Aquí fins ara hi havia uns estaments molt clars de poder, val? li digues si li vostè el, el capellà del poble, el metge, l'abogat, el, el jutge del poble, el que sigui, i després les altres persones que estan per sota d'aquests rols. Eh? Llavors, el, el nostre país un, és un país que eh, ha educat molt cap a la passivitat i l'agressivitat. Clar, clar, per això a mi sempre... Eh, ja sé que, que, que, que aquest perill el, el contempla vostè amb, amb la seva metodologia i amb, el, amb els seus treballs de resolució, però se, sempre està allà present, no? Eh, per exemple, per anar-nos doncs, eh, a, a un exemple doncs, més internacional, per, per què hi ha tanta gent que va fer difusió i enviar missatges de pau, sobretot, de lluita no violenta als palestins eh, i no els israelians, per exemple. Per, per què eh, Ramal és tan important i no qualsevol poble o ciutat d'Israel, no? Perquè sempre se li va al palestí a dir-li que faci la lluita no violenta, que se'ls diguin els israelians, que són els que en, en, tenen més poder i tenen més capacitat, capacitat de destrucció, que no facin aquesta lluita violenta i que tinguin una societat més igualitària, més assertiva i que doncs, eh, es pugui doncs, reconciliar amb els seus veïns, etc. No? A vegades també, segons aquí eh, intentem doncs, educar o, o aquí intentem donar eines per a aquest tipus de convivència, doncs, també pot ser una manera de, de submissió perquè hi ha altres que ni se la plantegen i de fet eh, no volen ser així o sigui, com, com vostè acaba de dir no? aquesta assertivitat pues, serà mm, retòrica falsa des de moltes entitats de poder no? o, o des de molts personatges que, que maneguen la vida de molta gent sí, sí, com, com, Exacte. clar, això és un tema que per molt sí. que jo pugui relacionar-me bé amb els de més si, si no sé com relacionar-me bé amb els que em matxaquen Aviam, és que no, eh, és, està molt bé el que ha apuntat vostè perquè no, cal, no, no s'ha de confondre la fachanderia i la, verborra, i la verborràgia val? amb l'assertivitat. Hi ha moltes persones que poden a, eh, tindre una plomo molt gran i parlar molt bé, hi ha molt de respecte, però per dintre creure's que amb qui estan parlant no val la pena. Llavors, ells verbalitzar i parlar per demostrar lo molt que poden, o lo, molt, lo molt que saben, però sense el respecte, sinó per mostrar a aquell que no vol un durro, segons ells, que tenen molta més educació o molta més verborrea o molta més eh, dialèctica que l'altra. És a dir, parlar aparentment des del respecte no vol dir respecte. Eh? Una conducta assertiva és aquella persona que veu i reconeix a l'altre, legitima l'altre tal com és. I això és molt difícil. A, a veure, però aviam si, si puc Eh, sintetitzar. Sí, però és que vostè m'està parlant de problemes que són molt grans. No, no, no, no anem, a la nostra... No, no, que no... Ah, ah, Israel i, Palestina, hòstia, són problemes tan multifactorials que sí que es podrien reduir en coses molt més simples. Que, Té raó, però hòstia, jo dic els collons de ferro. És que no, no m'he explicat bé. Ah. Quedem-nos quedem a Barcelona. O sigui... Sí, sí, redueixi, redueixi el nivell. Sí, és que no... És una qüestió de... O sigui, a, a, aquest tipus d'eines, de formes, de mètodes, de relacionar-nos, eh, al, al final o sigui, no serveix de res. O sigui, o sigui si un, una classe social es, es relaciona molt bé entre ella, bueno, potser sí que fan més pinya, no? I tenen més força. Podria ser, però al final, si hi ha una altra classe dirigent que els matxaca, o sigui, de què em serveix a mi L'assertivitat, si després no tinc eines per ni dialogar, ni per negociar, ni, ni per defensar-me d'aquesta de, agressivitat. Eh, això vinc a dir, o sigui, com traurem fruit d'aquest millorament de les nostres relacions mm, per enfrontar-nos als que ens impedeixen eh, doncs, viure millor, no? A no ser que sigui això, que, que, que les petites baralles que tenim entre nosaltres desapareixin i tinguem més força, que ja seria molt. Correcte, però, aviam, però si, si aquí si tothom, si tothom, tothom tinguessin les pilotes de ser assertius, val? els que teòricament ens manen i aquests grups de poder tindrien molta menys capacitat de poder perquè plantaríem més carra. És a dir, sense, sense anar més lluny, per exemple, a la gran salvatjada de les hipoteques, Val? Si tots tinguéssim la capacitat de ser assertius, ja la meitat de, de les persones que van comprar no, no haguessin comprat. Val? És a dir, les persones, la meitat de persones que haguessin firmat aquells contractes bojos no haguessin firmat aquells contractes perquè se n'haguessin adonat que ells tenen uns drets que aquell contracte es vulnerava. Molt bé, doncs tu... All, llavors, vull dir, la, la, torno a dir, ha d'haver un agressor i un passiu. Mm. Val? I un passiu, un passiu sobretot, un passiu eh, amb una consciència embuirrada val? que en aquest cas està claríssim, era un país amb una consciència emboirrada. Però, bueno, però és igual, però passiu, és a dir, no, no era conscient dels drets que ell tenia i que hi havia unes persones que se l'estaven vulnerant directament. Llavors, un cop ja tens fet això, ja l'has cagat. Ja l'has cagat. Llavors, què? quina conducta assertiva tu pots tindre que, que, que, que, per, que neutralitzi aquest abús de poder cap perquè tu ja la primera part ja la vas cagar no vas, ser, no vas ser assertiu en el seu moment és com, per exemple, el cas que li he posat. Si jo tinc una persona que sempre m'està tocant els collons, com pot ser un banc demanant les hipo la hipoteca o la, mensual de la persona, aquella persona no pot ser assertiva. Val? Perquè està, té un, gran, un, un nivell tan alt d'angoixa i estrès i mala llet que quan va al banc la lia. M'explico? Per això he dit que l'assertivitat era un, preve, un, era un preventor de la, de, de la, del conflicte i que també pot ajudar a gestionar-lo però pot ajudar, però res més és a dir, si jo sóc assertiu previnc el conflicte no l'evito, el previnc si jo conec els meus drets jo no firmo que hi ha merda mm. explico? Sí. I com que no els conec, i me'ls deixo vulnerar i firmo aquella merda, llavors ja està, és massa tard, i l'assertivitat no serveix de res, perquè ja no és previst. Ja estàs al conflicte. Bueno, Sí, a veure, això és com la... Bueno, estem molt al límit del temps, eh, perquè... Sí, doncs, deixi... deixi... Només apuntar que és com l'educació, que és una base... Ah. L'educació és una base de la societat, però sempre i quan s'impliqui tota la societat. Però, bueno, sí que el, aquestes eines d'educació ens donaran més, més empoderament al final. No? A veure, l'educació és vital, és vital, per això l'estan retallant. Està claríssim, ens volen convertir en més robots que mai. Val? Llavors, per, per, on, per on convertir robots? tallar-los tallar l'educació, tallar-los el coneixement, tallar-los tallar aquella visió més crítica de la vida que et dona el coneixement i l'haver estudiat, i haver llegit i l'haver conegut. No és no estudiat d'ampolla, eh? sinó haver estudiat la vida. I ja està, i tindràs un, col·lectiu de robots que no tindran ni putíssima idea. Bueno, doncs pues te retalla l'educació, ja està, ja els tindràs, ja està. Educació i pol i aprendre amb el cul. <laughs> Estem parlant tot el rato de drets, per això. Eh? I sí. em dirà, de quins collons de drets en parla el doctor Herreitz? Mm. Doncs li faré un resum. Val? Això són els drets que va, va, va fer eh, el doctor Ellis, mm? que és un, un, un psicòleg, mm? i el tio va parlar, que són uns drets, suposo que extrets de, dels drets fonamentals, eh? o sigui, collons de, de, de, de redacció. I va parlar de 15 drets, val? i li, llegiré molt resumidament, vale? Molt perquè vegi, que, vegi que té una mica pf, si té sentit o no. Val. El primer dret és mm, ser tractat amb respecte i dignitat. Val? És a dir, jo tinc el dret de ser tractat així. El segon dret és a poder expressar sentiments i opinions. El tercer dret que tenim tothom és el dret a ser escoltat i pres seriosament. Quart, el dret a, que tenim tothom és eh, el dret a establir les meves prioritats i prendre les meves decisions. Quan jo firmo una hipoteca abusadora com aquesta, jo m'estic follant quants drets? D'aquí? De moment? De quatre? Uns quants. Com bueno, aquest, aquest quart està claríssim. No em toqui les hipoteques perquè ja ho tinc molt clar que el problema és la propietat privada i no la hipoteca, però bueno. És igual, propietat privada és igual, és l'hora de firmar. Val. Val? No, és que no, no, no vagi tan lluny perquè llavors ens perdem jo firmo un contracte, sigui d'hipotecari o sigui un contracte de trueque, és igual, en el qual jo no permeto que algú gestioni les meves prioritats i, els meves, i, i gestioni les meves decisions, perquè amb vostè tinc uns 50 anys de, de, de trueque obligat, vale? llavors jo m'estic vulnerant al 4, mhm. claríssimament. Val? I a més a més m'estic vulnerant al 3, perquè no està, vostè no m'està prenent, prenent seriosament, m'està fent fin, eh, firmar un contracte de vos abusiu. M'explico? És a dir, m'explico? Sí, sí, mm. no el vull sí, interrompre. Sí, el dret a dir no. Tinc, tots tenim dret a dir no. Sí, el dret a demanar el que vull. Tots tenim dret. Set, el dret a canviar. Canviar les coses, canviar-me a mi, canviar tothom que, bueno, canviar-me a mi i a les coses, és a dir, les coses que em rodegen, no tothom, tu, teòricament no tindries res a canviar a ningú perquè llavors aniries en contra dels drets. 8. El dret a cometre errors. 9. El dret a sol·licitar informació. 10. El dret a obtenir allò per al que vaig pagar o per allò que, per, per al que vaig lluitar. 11. <clears throat> El dret a no ser assertiu, per exemple, el que deia vostè. Sí, si, tots eh, si som tots assertius i els altres ens donen pel cul, què hauran de fer? Pues, doncs, pues no ser assertiu. Uh mhm. -huh. M'explico? També tinc d'aquest dret. 12, el dret a ser independent. 13, el dret a assolir els meus objectius. 14, gaudir, dret, el dret a gaudir, i 15, el dret a la meva soledat. Anem a veure... Bueno, em sembla perfecte, podria ser la constitució de, dels nodes que estem plantejant aquí al programa, aquests espais comunitaris, aquests nodes, podrien tenir com a constitució els aquesta drets. base, però també hi ha responsabilitats, potser, no? Clar, vostè té la responsabilitat de respectar això als altres. Clar. Si jo firmo un contracte abusiu de que amb vostè, m'estic matxacant el dret a ser escoltat i pres de per m'estar m'està prenent el pèl, el dret a establir les meves prioritats, perquè vostè dominarà la meva vida, el dret a dir no, no em sembla bé, el dret a canviar, perquè vostè m'està lligant la vida i no podrà canviar mai, el dret a obtenir allò per al que vaig pagar, o justament allò per al qual jo, jo estic fent, diguem-ne, un truc amb vostè, perquè vostè m'està timant, val? el dret a ser independent perquè m'està lligant a vostè amb la seva, com a coi mercantilment amb, la, amb, tota la seva, amb tota la meva punyetera vida el dret a assolir els meus objectius perquè vostè m'està obligant a assolir, que jo assoleixi els seus no els meus i el dret a gaudir perquè m'està fullant la vida i el dret a la meva soledat bueno, si vol, me'n puc anar és a dir, amb, amb, uns, amb un contracte signat d'abusiu com el que vostè m'està proposant hipotèticament amb un trueque eh, m'estaria faltant 10 drets tranquil, o 8 sóc jo que ho permeto em semblava, em semblava molt desitjable també una mica utòpic però em semblava perfecte com a, par, com a, com a punt de partida i el, això d'on ho ha tret aquests, aquests drets aquest llistat de drets que, això, ho, ho planteja? això són els drets d'Elis, de... Albert Ellis és un psicòleg mm -hmm. cognitivista Home, si complissin, evidentment, la meitat de tant en tant viuríem molt millor. Doncs la és que sí, la és que sí. L'important és que tu els respectis als altres, si pot ser, i intentis respectar a tu. Saps què vull dir? Mm -hmm eh, eh explicaré un cuento, no? Hm? un cuento que, de, del Gabriel García Márquez molt breu eh? li diu, sí, diu, diu un, un, senyor, un senyor estava treballant al seu despatx i el nen li estava molestant i llavors el, el, el, el, el, el pare pensa bueno, és el que distrau res aquest nen què li fa res? Va, va veure una revista va agafar un mapa mundi la revista sortia un anunci amb un mapa mundi el va, el va retallar quatre i li va dir al nen té, té, té, munta aquest mapa val? és un puzzle li va donar celo i tal. I va pensar, bueno, com que el, el nen no ha vist mai un mapa mundi, està rato de rato entrevingut, no? El nen al cap de 10 minuts li va portar el, el mapa muntat al parrà <laughs> I el parra li va dir, però com ho has fet, nen? I el, el nen li va dir, no sé, perquè a darrere hi havia, hi ha això, però és que jo he estat muntant la carra, i que de carres n'he vist molts. I clar, si jo monto la carra, també muntarà el món. És a dir, i la, la, el tema és, munta les persones i muntaràs el món. Mm -hmm. Però les persones Has de començar per tu, sempre. Per un mateix? Exacte. Molt bé, que, quina moraleja, no?, per acabar. Quina moraleja, quina moraleja. La morraleja, que està molt bé, no? Molt la morraleja, que és aquell barri de Madrid amb Montaguita, mm-hmm. eh? Ple de jetes, por ahí, eh? Molt assertiva la gent, aquella eh, de per allà. Uh, mare meva. Molt educada i assertiva. Mare. Bueno, doncs em, em sembla un molt bon final. Repassarem aquests drets de l'Elis. Mm. I això sí que l'assertivitat d'avui que la rematarem en el proper programa, que serà l'últim, doctor Herreis. L'esperem el proper dimarts per tancar aquests capítols de resolució alternativa de conflictes. Moltíssimes gràcies, doctor Herreis. Molt bé, a vostè. Gràcies i a tot el, tot el públic, clar. Eh? Per cert, eh, tenim un petit conflicte aquí a la ràdio, que no sé si potser eh, ens voldria ajudar d'alguna manera, perquè potser té alguna cosa a veure amb l'assertivitat i potser ho podríem plantejar la, el proper dimarts. És un conflicte de la ràdio entre companys que, bueno, tampoc és que sigui més important, però potser ho podríem comentar, si li sembla bé. Ah, doncs vale, doncs si vol m'ho explica així micròfon obert i jo li, ah, tancat, perdó, i li, li proposo, pues, no sé, per la setmana que ve algun tipus d'acció que podem fer per solucionar-ho, li sembla? Bueno, volia fer una mediació amb nosaltres? Bueno, per mi encantat. a més, seria una bona forma didàctica de publicar els veiés una mica com funciona tot plegat, eh? Molt bé, d'acord, doncs eh, ens escoltem, ens veiem el proper dimarts i fem aquesta mediació i, i tanquem també el, els capítols de resolució alternativa de conflictes. Molt bé. Moltes gràcies, doctor Herrois. A vostè, senyor Jordi. Fins dimarts que ve. Fins dimarts. Fins dimarts. les 8 i 58 minuts, queden dos minutets per arribar a les 9 en punt d'aquest matí de dimarts 11 de juny. Continuem en directe a la corneta de Contraband FM. I després d'aquest nou capítol, penúltim capítol, com hem dit, de la resolució alternativa de conflictes, continuem amb més continguts en directe aquí a la corneta de Contraband FM. Antimilitarisme a ritme de cabaret, mambo i circ. Música continuem amb un protagonista històric per sumar nous personatges a la secció de militars All Stars. Ned Ludd quedó relegado al olvido, en un pacto de silencio que los explotados aceptaron por sobrevivencia, tras años de luchas intensas, donde quedaron 1.100 máquinas destruidas, 6 fábricas quemadas, 15 luditas muertos, 13 confinados en Australia y 14 ahorcados, ¿qué nos queda? Cada primero de mayo se recuerda a los mártires de Chicago, pero muy pocos se acuerdan de James Towell, el último destructor de máquinas colgado en 1816, quien se enfrentó a la muerte entonando un himno ludita. El enorme cortejo fúnebre que lo acompañó terminó de cantar las estrofas que no alcanzó a recitar el finado. En este ensayo, basándonos en importantes investigaciones históricas, reconstruimos de manera general la lucha de los luditas y su sentido para el mundo actual. Y de paso, recordamos un bicentenario casi olvidado en la historia del movimiento obrero y revolucionario del mundo, porque en 1812 se presentaron las más importantes sublevaciones de los luditas en Inglaterra. Y dos siglos después, sus banderas, aunque nadie lo reconozca, siguen siendo de una extraordinaria actualidad ante las catástrofes tecnológicas generadas por el capitalismo A los luditas se les suele catalogar como destructores de máquinas, una denominación peyorativa que se ha usado desde hace dos siglos para desprestigiar el sentido de su lucha y también de todos aquellos que después, hasta el día de hoy, se han planteado otro tipo de relación con las tecnologías. Esta apreciación, en términos históricos, es bastante imprecisa, puesto que antes de los luditas existieron destructores de máquinas con varias décadas de anticipación, e incluso siglos. En efecto, se tiene información verídica de que tanto en Inglaterra como en Francia, desde antes de la consolidación del capitalismo y cuando se introducían los primeros artefactos técnicos, los trabajadores de aquellos ramos productivos afectados en forma directa por las innovaciones las atacaron y destruyeron. En Inglaterra se atacaron las máquinas entre 1663 y 1831 como un mecanismo para exigir negociaciones colectivas. Estos ataques pretendían proteger a los trabajadores respecto a la disminución de los salarios y el alza de precios y mantener su nivel de subsistencia contra las amenazas que generaban las máquinas. Como destructores de máquinas sobresalieron los mineros, que quemaron las grúas y otros instrumentos de trabajo en varias ocasiones durante el siglo XVIII. Algo similar hicieron los tejedores durante la segunda mitad de ese mismo siglo al destruir en reiteradas ocasiones los telares. En 1758, cuando en Inglaterra se introdujo la máquina de esquilar, que dejó sin trabajo a muchos obreros, se presentaron rebeliones que terminaron con la destrucción de los talleres en que antes trabajaban. Todas estas acciones de destrucción de máquinas apuntaban a defender los oficios y a reclamar mejores salarios. Durante el periodo 1750-1850, los artesanos de los oficios cualificados que se realizaban en los talleres defendieron su posición social y su bienestar, porque contaban con importantes tradiciones y con saberes específicos, lo cual les proporcionaba algún tipo de protección en el mercado de trabajo a partir de esa experiencia acumulada durante siglos, los primeros obreros que provenían del artesanado exigían cierto grado de control sobre el aprendizaje. Esto tenía que ver con el intento de proteger sus expectativas tradicionales en cuanto a ingresos y métodos de trabajo, insistiendo en que se debían cumplir los procedimientos laborales acostumbrados. Con este fin empleaban diversos mecanismos que incluían el secreto, el ritual, la intimidación e incluso la violencia en su intento de mantener la regulación autónoma del trabajo por parte de la fuerza de trabajo, o lo que se conoce como control de los obreros. En síntesis, antes de los luditas existieron dos tipos de destructores de máquinas. El primer tipo atacaba las máquinas para presionar a los patronos con el fin de obtener un mejoramiento en sus condiciones de trabajo y de vida. Esas acciones se presentaron en Inglaterra desde mediados del siglo XVIII, antes incluso de la introducción de la máquina a vapor, que simbolizaba a la revolución industrial. Además, no atacaban solamente las máquinas, sino también a las materias primas, a los productos terminados y hasta las propiedades individuales de los patrones. El segundo tipo es el más vilipendiado, porque apuntaba a destruir la máquina como objetivo prioritario, ese ataque se originaba en los sentimientos de rechazo por parte de los trabajadores y de sus comunidades contra el instrumento que los desplazaba del trabajo. Eran las ocasiones en que se catalogaba a las máquinas como instrumento del diablo, bestia terrible, monstruo de hierro, instrumento maldito, tirano vapor, engendro del infierno o bruja maldita. A aquest últim no, no el posaríem nosaltres, de aquella época, de d'aquell clase. Los trabajadores buscaban evitar el desempleo y mantener su nivel de vida, lo cual incluía tanto factores no monetarios, la dignidad y la libertad, como salariales. El levantamiento de los luditas. El nombre de los luditas, al parecer, provenía de un artesano llamado Ned Ludland, un aprendiz de tejedor de medias en Leicester, que rompió martillazos el telar de su maestro en 1779. Como forma de rendir honor a este gesto, los líderes anónimos que organizaron las protestas de 1811 adoptaron el nombre de Capitán Lut y continuamente firmaban sus misivas amenazantes y o burlonas con otras denominaciones derivadas como Rey Lut, Señorita Lut, General Justicia y nombres similares. En sentido estricto, se les dio el nombre de luditas a los trabajadores que participaron en el movimiento de protesta que se inició el 12 de abril de 1811, cuando unos 300 hombres, mujeres y niños atacaron una fábrica de hilados en Nottinghamshire, destruyeron los telares a y prendieron fuego a sus instalaciones. El dueño de la fábrica era William Cartwright, que producía textiles de mala calidad y usaba nueva maquinaria. A partir de ese momento y hasta 1812 se presentaron ataques en cinco condados, ubicados en el epicentro de la revolución industrial en Gran Bretaña. Yorkshire, Lancashire, Cheshire, Derbyshire y Nottinghamshire. El movimiento ludita se basaba en las pequeñas comunidades locales y no en estructuras sociales que hubieran emergido en las nacientes ciudades industriales. La base social de los saboteadores luditas estaba inmersa en un marco de relaciones personales y de parentesco que se habían configurado en el ámbito de una cultura artesanal y de pequeñas comunidades campesinas, proporcionando el camuflaje necesario a las bandas guerrilleras altamente disciplinadas que se movían de un pueblo a otro por la noche y que caracterizaron el ludismo. Los luditas se comunicaban en forma secreta, pero efectiva. Hacían juramentos a escondidas, pintaban consignas en las paredes e inventaban himnos de guerra contra los capitalistas. Uno de ellos decía, ella tiene un brazo, y aunque solo tiene uno, hay magia en ese brazo único, que crucifica a millones. Destruyamos al rey vapor, el salvaje Moloch. Noche tras noche, cuando todo está quieto y la luna ya ha cruzado la colina, marchamos a hacer nuestra voluntad, con hacha, piedra y fusil. La rebelión de los luditas no tenía líderes visibles, ni organización centralizada, ni libros de referencia, y sus participantes solo querían discutir como iguales con los patronos para cambiar el sentido del proceso de industrialización. Aunque esa sublevación parecía espontánea, se había estado labrando durante mucho tiempo, o más exactamente, se había ido incubando durante varias generaciones que les habían heredado un legado de maltrato y de resistencia. Este entramado social representaba la mecha de la rebelión, mecha que para ser encendida requería de una chispa circunstancial, y esa chispa se produjo después de 1810, cuando confluyeron la pérdida de mercados para Inglaterra por las guerras internacionales y por el acuerdo que se estableció entre industriales y comerciantes de productos textiles para que estos últimos no se los compraran a los talleres de las pequeñas aldeas textiles. En medio de esta situación se restringieron las libertades políticas sobre texto de la guerra y se prohibió a los tejedores que emigraran, aunque se murieran de hambre. El contexto en el que se originaron las protestas luditas era particularmente grave para los trabajadores y sus familias porque en el comercio internacional Inglaterra se vio afectada por el cierre del intercambio con Estados Unidos y por las guerras contra Napoleón. En este ambiente se tornó crucial el asunto del monto de los salarios, cuyo aumento exigían los trabajadores del sector textil, porque para no pagarlos se contrataba a trabajadores menos calificados y se producían objetos de menor calidad. Ante tan adversas condiciones, un grupo de trabajadores decidió atacar a las fábricas que utilizaban telares más sofisticados. Fue en ese momento cuando aparecieron misivas de este tenor. Caballeros, Ned Lut os saluda y espera que donaréis una insignificancia para sostener su ejército, ya que él conoce bien el arte de romper telares odiosos. Si vosotros aceptáis esto, bien estará, y si no, os visitaré personalmente. Edward Lut. La lucha de los trabajadores luditas asumió varias formas, envío de cartas amenazadoras contra los patronos, destrucción de máquinas, ataque a los esquiroles, humillación ritual a los trabajadores desleales y a veces ataques a patrones recalcitrantes. Los trabajadores se organizaron para denunciar sin avergonzarse el tipo de progreso que suponía el despido, el aumento del ritmo de trabajo y la pérdida de libertad ponían de manifiesto la realidad de la tecnología, desafiaban su utilización, pedían una distribución equitativa de los beneficios, si es que había, y buscaban un mayor control sobre la dirección del desarrollo tecnológico en sí mismo. La destrucción de máquinas por parte de los luditas no era indiscriminada, sino muy selectiva, porque se apuntaba a aquellas fábricas cuyas máquinas habían contribuido a abaratar los precios de las telas o cuando éstas eran de tan mala calidad que se rompían. Los luditas rechazaban el cambio que se les imponía a nombre del progreso técnico, que implicaba que desaparecieran sus talleres y sus formas de producción artesanales y fueran reemplazados por poderosas máquinas localizadas en grandes fábricas. Entre 1811 y 1816, los luditas destruyeron unas 1.200 máquinas con la finalidad de presionar a los patronos para que mejoraran los salarios, como ya hemos dicho, y sobre todo dignificaran las condiciones del empleo, porque la destrucción de máquinas no era una acción irracional e insensata, sino que era emprendida cuando las negociaciones normales y pacíficas no daban los resultados que beneficiaban a los obreros. La primera y más importante oleada del ludismo, entre 1811 y 1812, fue derrotada por varias razones. Los patronos aumentaron los sueldos en algunos condados, lo que puede considerarse como un éxito parcial de los luditas. La represión a vasta escala, con tropas y con delatores que se infiltraron en diversos grupos de luditas, y la aprobación de una legislación que convertía la destrucción de máquinas en un delito capital, al final la acción ludita se saldó con una fuerte represión. Seis fábricas quemadas, 15 luditas muertos, trece enviados a prisión a Australia y 14 ahorcados. El movimiento adquirió tal magnitud que el Estado inglés armó un ejército compuesto por 12.000 soldados para perseguir a los luditas, cifra significativa porque en plena época de las guerras napoleónicas la tropa inglesa que participó en las batallas en Europa era de unos 10.000 hombres. Esto indicaba el terror que entre las clases dominantes de Inglaterra despertaron los luditas y la feroz represión que contra ellos se organizó. Como los luditas no solo estaban protegidos, por la gente pobre y trabajadora, sino que formaban parte entrañable de ella, la represión se vio obligada a utilizar soplones, espías e infiltrados para penetrar en el movimiento, algo revelador de la importancia que se le daba a esa tarea, porque hasta ese momento esas tácticas solo se usaban en caso de guerra externa. Para darse cuenta de lo que se pensaba sobre el ludismo en los círculos de las clases dominantes de Inglaterra, en el registro anual de 1812 se decía que aquel tenía un carácter de audacia y ferocidad sin precedentes entre las clases bajas en este país. El 17 de febrero de 1812 fue aprobada en el Parlamento inglés la pena de muerte a las personas que destruyeran cualquier telar de calcetería o encaje. La aprobación de esa disposición fue rápida y solo contó con la oposición del poeta Lord Byron, que la única vez que hizo presencia en la Cámara de los Lores pronunció un discurso memorable en defensa de los luditas y en oposición a la implantación de la pena de muerte contra los destructores de máquinas. El discurso de Byron es lo único que se recuerda de esa infame jornada en la Cámara de los Lores, en los que se aprobó la pena de muerte contra los luditas. A los pocos días, el poeta publicó en un periódico unos versos satíricos titulados Oda a los redactores del marco legal en contra de la pena de muerte. Tanto a los luditas como a los seguidores del capitán Swing se les llevó a la horca, quizá la forma más ignominiosa de pena de muerte. Esto tenía como objetivo causar pánico y emplear chivos expiatorios para alertar a los trabajadores sobre lo que el capitalismo estaba dispuesto a hacerles a todos aquellos que atacaran a la sagrada propiedad privada en cualquiera de sus expresiones. Tierras, fábricas, máquinas, materias primas, mercancías producidas, etc. Los peores criminales y los peores para el capitalismo no hay duda, son aquellos que se atreven a levantarse contra la propiedad privada, en este caso materializada en un instrumento mecánico. Este era el contenido principal del Código Sangriento que se aplicó contra los luditas en diversas ocasiones después de 1812. Así murió ahorcado James Towell en 1816, el último destructor de máquinas a quien se le quebró la nuca. Cayó por el pozo de la horca gritando un himno ludita hasta que sus cuerdas vocales se cerraron en un solo nudo. Un cortejo fúnebre de 3.000 personas entonó el final del himno en su lugar a capela. Tres años antes, en 14 cadalsos alineados, se habían balanceado otros tantos acusados de practicar el ludismo, apodo de un nuevo crimen recientemente legalizado. Por supuesto, el capitalismo quería aplastar la sublevación popular recurriendo a la represión bestial y ejemplarizante, pero también buscaba impedir que los trabajadores se organizaran para enfrentar la dominación del capital y por ello la horca se usó para contrarrestar la radicalidad que habían mostrado los luditas. Para mostrar su solidaridad con los trabajadores perseguidos, Lord Byron publicó unos versos que terminaban con estas palabras. Como los compañeros de la libertad allende el mar, compraron su libertad barata con su sangre. Así haremos nosotros, muchachos. Vamos a morir peleando o a vivir libres al fin. Y que caigan todos los reyes, menos el rey Lut. la rebelión del capitán Swing o el ludismo agrario. Existió una segunda oleada de ludismo a comienzos de la década de 1830, cuyo epicentro se encontraba en algunas áreas rurales, particularidad que lo diferencia de la primera oleada de ludismo. Esos disturbios agrarios, en los que se destacó la destrucción de máquinas, estuvieron signados en el contexto internacional por la Revolución de Julio de 1830 en Francia. La introducción de máquinas trilladoras en las labores agrícolas que desplazaban a gran parte de los trabajadores fueron el motivo principal de estas rebeliones. En el fondo se estaba transformando el campo inglés porque se estaba dando el tránsito de una sociedad tradicional y paternalista a otra en la que entraron a predominar las relaciones salariales dicho en forma lapidaria. La Inglaterra agrícola del siglo XIX ofrecía al visitante curioso un espectáculo singular y sorprendente. No tenía campesinos. Por esto, detrás de las exigencias que van a exhibir los trabajadores rurales, mejores salarios, condiciones dignas de empleo y cierta seguridad social, se encontraba un objetivo de amplio alcance, como era el defender los derechos consuetudinarios de los pobres del campo como ingleses libres. El levantamiento de 1830 fue el mayor episodio de destrucción de máquinas de la historia inglesa y sin duda el más exitoso, a causa de que los revoltosos no necesitaron romper las trilladoras por la fuerza. Su ludismo no solo fue tolerado, sino que en muchos casos fue verdaderamente bien recibido. Los pobres rurales habían sido despojados de sus tierras, perdieron los escasos derechos y las pocas seguridades que el viejo orden les proporcionaba y ni siquiera obtuvieron los derechos formales que el capitalismo les ofrecía a los trabajadores urbanos. En suma, esos pobres se insurreccionaron para restaurar sus derechos y lo que unía a esos pobres rurales era el odio a las máquinas, porque les quitaba el trabajo. La primera máquina trilladora fue destruida el 28 de agosto de 1830, en las horas de la noche. Fue el comienzo de una lucha de los pobres jornaleros del campo que durante varios meses recurrieron a los incendios deliberados, el envío de cartas amenazantes firmadas por Swing, utilización de volantes y carteles para mostrar sus demandas, organizar reuniones para pedir el aumento de salarios, atacar a jueces, párrocos, terratenientes, organizar asambleas en las que los rebeldes exigían dinero y provisiones o solicitaban una redacción de los diezmos e impuestos. Pero detrás de todo este cúmulo de actividades multiformes existían dos objetivos básicos alcanzar un salario vital mínimo y acabar con el desempleo rural. En octubre de 1831, grupos de trabajadores destruyeron máquinas trilladoras que encontraban a su paso. Eran motines de los trabajadores del campo que, organizados en grupos, planeaban cuáles trilladoras se iban a destruir. Los rumores que se difundieron en forma rápida alentaron a otros trabajadores a seguir el ejemplo. Estos grupos principalmente se presentaban liderados por un capitán swing tan mítico como su antecesor de 20 años antes, Ned Lut. La represión se ensañó contra los hijos del capitán Swing. 19 fueron ahorcados 644 fueron condenados a largas penas de prisión, 550 fueron enviados a colonias penitenciarias en Australia por lapsos entre 7 y 14 años de condena. Fue el mayor contingente de prisioneros que se deportó nunca desde Inglaterra por un crimen común, lo cual pone en evidencia la gravedad que el delito de los trabajadores tenía ante los ojos del gobierno y los magistrados. ¿Cuáles son los efectos de la rebelión del capitán Swing? El más evidente radicó en que después, durante muchas décadas, las trilladoras, o sea, las máquinas que separan el trigo de la paja, dejaron de usarse a gran escala. De todos los movimientos de los destructores de máquinas del siglo XIX, el de los indefensos y desorganizados trabajadores agrícolas demostró ser, con mucho, el más eficaz el verdadero nombre del rey Lud fue Swing. Alcance y sentido de la rebelión ludita. La emergencia de los luditas fue una expresión del enfrentamiento entre dos tipos de economía política, la del naciente capitalismo y la de los trabajadores y artesanos. La primera reivindicaba la libertad del capitalista para destruir los oficios, utilizando todos los medios, entre ellos la introducción de maquinaria, la implantación del sistema fabril, el control y la disciplina laboral y la generalización de la competencia para abaratar costos, reducir precios y socavar los niveles de calidad del trabajo de los artesanos. En contraposición, la economía política de Ned Ludd y del capitán Swing reivindicaba el precio justo, el salario adecuado, el buen trabajo, el uso del tiempo en concordancia con las necesidades y sentir de los trabajadores, en pocas palabras, el mantenimiento de la autonomía y el control del mercado de trabajo. Desde este punto de vista, el ludismo puede considerarse como una erupción violenta del sentimiento contra el capitalismo industrial desenfrenado, que rememora un código paternalista anticuado y se ve legitimado por las tradiciones de la comunidad trabajadora. Lo que los luditas estaban poniendo en marcha era otro código ético que caracterizaría a la clase obrera durante los siglos XIX y XX y en el cual sobresalía la solidaridad, la acción directa, el sabotaje, tácticas empleadas para alcanzar las reivindicaciones de los trabajadores. Estas tácticas de lucha servían tanto para presionar a los patronos como para asegurar la solidaridad de los obreros. El peligro que representaban los luditas para el capitalismo radicaba en su cuestionamiento del progreso técnico desde un punto de vista moral que rechazaba la lógica del lucro, de la competencia permanente y de la innovación sin freno para aumentar las ganancias. En breve, los luditas buscaban desviar la dinámica de la industrialización acelerada que se estaba imponiendo en Inglaterra a comienzos del siglo XIX. Este movimiento, como expresión de la primera revuelta de la humanidad proletarizada en la sociedad capitalista, no fue comprendido ni por la mayor parte de los historiadores ni por los revolucionarios, los de aquella época y los de ahora, por la sencilla razón que los trabajadores luditas fueron etiquetados como reaccionarios y enemigos del progreso. Eso explica que hasta el propio movimiento obrero y sus organizaciones sindicales y políticas los hayan olvidado por completo. Se puede decir, pues, que esa incomprensión del ludismo por parte del movimiento obrero fruto de la aceptación de la noción burguesa del progreso, no es sino una manera de hacerse patente la dominación formal, ideológica, del proletariado por el capital. El efecto más desastroso que hoy pesa sobre las organizaciones de los trabajadores consistió en que el movimiento obrero se hizo progresista y en líneas generales liquidó la memoria histórica ludita para adoptar el punto de vista dominante de la neutralidad de la tecnología. Por ello se asumió que solamente había que arrebatar los medios de producción a la burguesía para ponerlos al servicio de la clase trabajadora, pues las máquinas no son malas en sí mismas, sino que dependen del uso que se haga de ellas. Reformista o revolucionario, el movimiento obrero participó de este, digamos, fundamental prejuicio ideológico a lo largo del siglo XX. Con esto se quiere enfatizar que uno de los prejuicios más duraderos y dañinos que hoy predominan es el de sostener que la tecnología es neutral. Por ello, la profundización en la crítica a la neutralidad de la tecnología y al reduccionismo que comporta considerar las máquinas como meros artefactos o medios físicos de producción, ha abierto nuevas vías de comprensión del fenómeno tecnológico y, en consecuencia, de la respuesta ludita la visión cosificada de las máquinas sobre la que se basa la neutralidad de la tecnología oculta la dimensión social, política, cultural, civilizacional, en fin, que la máquina o artefacto representa. La máquina materializa una relación social y por ello la maquinaria, la tecnología, constituye un sistema cuya lógica interna es inseparable de la sociedad en la que se instaura. A la luz de los estragos de la sociedad industrial y de las supercherías y aberraciones perpetradas en nombre de la ideología del progreso, la actitud ludita cobra un nuevo significado tanto en lo que se refiere a la consideración de sus experiencias en el pasado como a su actualidad. Además, y esta es la cuestión decisiva, el ideario ludita es hoy más actual que nunca, aunque se suponga lo contrario, por el predominio de la razón instrumental y el culto a la tecnología que se ha hecho dominante en nuestro tiempo y por los innegables problemas que ha originado la generalización de las tecnologías, entre los que sobresalen para solo citar dos casos emblemáticos, lo sucedido con el derrame de petróleo en el Golfo de México en el 2010 y lo acaecido en Fukushima, Japón, con el desastre nuclear en el 2011. A este respecto, resulta conveniente la siguiente afirmación. Limpiar el nombre de Ned no es simplemente un ejercicio de nostalgia de la clase obrera, es una manera de limpiar nuestras propias cabezas y centrarnos en el momento crucial en que los valores de la subordinación real y las necesidades consumísticas creadas están encarnadas en las opciones tecnológicas del capital. Tenemos que pensar estratégicamente sobre cómo recuperar el control de ese momento de priorización, de conformación de los objetivos de los artefactos humanos. Vuelve, General Lut, no todo está perdonado por ellos ni olvidado por nosotros. Ha llegado la hora de actualizar tu estrategia y de hacer que despierten tus insolentes ideales. Para acabar, desde la perspectiva actual, se hace necesario comprender al ludismo como un movimiento popular, obrero y artesanal que esbozó una racionalidad diferente a la razón técnica e instrumental que portaba consigo el capitalismo industrial. La racionalidad de los luditas se basaba en la experiencia común y compartida de hombres y mujeres que defendían sus oficios, tradiciones, costumbres y formas de producir y disponer de su tiempo, todo lo cual estaba siendo expropiado por el capitalismo. En pocas palabras, lo que se estaba generando era una expropiación brutal de los principios de comunidad y de los conocimientos que le eran propios por parte del capitalismo, mediante el empleo de las máquinas. Dos siglos después, el espectro de los luditas, que fueron ahorcados en nombre del progreso técnico del capitalismo, se vuelve a hacer presente en nuestra vida cotidiana con una inusitada fuerza, porque tras los trabajadores que murieron en una plataforma petrolera en junio de 2010 o los liquidadores de Fukushima, se revela todo el sentido genocida y ecocida de la moderna civilización capitalista y su aparato técnico industrial, que ya no afecta solo a algunas comunidades de trabajadores, sino a la mayor parte de la humanidad, por eso, los luditas están presentes en nuestro mundo de una manera sorprendentemente actual. doncs aquest era un article titulat Un bicentenario olvidado, la rebel·lió de los luditas, 1812-2012, escrit per Renan Vega Cantor. I intentarem incloure eh, aquest text, aquest document en PDF al bloc del programa a la corneta de Contrabanda FM. Bé, això era la secció Militars All Stars que pues, doncs, dediquem a Ned Lut i al Capitán Swing els dos personatges doncs, més populars d'aquest moviment ludita i que pues, doncs, també hagués funcionat com a un monogràfic de els programes especials que fem de nodes, autogestió i utopies. Bueno, ja ha quedat clar el posicionament d'aquest programa i de qui us està parlant respecte a la tecnologia i avui doncs, hem aprofundit una miqueta més amb aquesta lectura. Un bicentenario olvidado, la rebelión de los luditas, 1812-2012. Continuem en directe a la sintonia de Contraband FM, la corneta, tots els dimarts de 8 a 10 del matí. Són les 9 i 40 minuts, queden 20 minutets per arribar a les 10. Encara tenim suficient temps per comentar un parell de coses, com a mínim recuperar algunes notícies que doncs, ja se'ns han passat una mica d'actualitat, però en fi, eh, per qüestions de temps en altres programes no hem pogut comentar per exemple com està la situació a Guatemala respecte a aquest judici per genocidi que el dia 10 de maig doncs, va acabar amb una sentència inculpatòria pel expresident l'excap d'estat de facto a través de d'un cop d'estat a l'any 82 i 83 i que, com deia, aquest 10 de maig del 2013 era sentenciat a 80 anys de presó acusat de doncs, ordenar eh, els crims de guerra i també acusat de genocidi contra la població Maya i Xil. doncs posem la sintonia dels monogràfics de Guatemala entre la vida i la mort per concretar una miqueta més aquesta informació respecte a Guatemala. En Guatemala nació, informando los avances en todita la nación de las fuerzas populares que hacen la revolución. Los ricos y militares quieren la de, eh, del tribunal el 10 de maig d'aquest tribunal de Guatemala que jutjava per primera vegada eh, el ex general José Efraín Ríos Mont doncs després de sentenciar-lo a 80 anys de presó i culpable de doncs, ordenar aquestes matances, aquestes massacres i, i tot això doncs, que va succeir especialment de forma molt violenta a l'any 82 i 83 però que recordem que va ser una guerra interna amb ingerència dels Estats Units etc que va, eh, va durar 36 anys eh, entre l'any 1960 i l'any 1996 però en aquest, any, en aquest període 82 i 83 és quan es produeixen doncs, les matances i les massacres més greus i si van haver-hi 45.000 desaparicions forçades i més de 200.000 persones mortes per la violència especialment de l'exèrcit però també dels paramilitars doncs és en aquest període en l'any 82 i 83 quan es produeixen la majoria d'aquestes morts i també doncs, els desplaçats forçats a Mèxic i a altres països fronterers amb Guatemala. Bé, després de, de la sentència, que culpabilitza a Efraín Ríos Mont com a responsable de genocidi contra la població maya i xil, la Corte de Constitucionalitat anul·la la sentència contra Ríos Mont i diu que hauria de doncs, tornar a començar el judici a partir de l'audiència del 19 d'abril del mateix 2013. Recordem que el judici per genocidi contra Ríos Mont i el seu el seu cap dels serveis secrets de la intel·ligència militar doncs va començar el març del 2013 però eh, aquest acord de constitucionalitat doncs, dictamina això i diu que aquesta sentència s'ha d'anul·lar i que el, el debat el judici ha de continuar, ha de tornar enrere a partir del 19 d'abril. En fi, doncs, juguesques d'aquestes, de totes aquestes estructures d'impunitat que hi ha a Guatemala, que com hem dit eh, alguna vegada doncs val la pena recordar de cada 100 casos que arriben a, eh, als tribunals només 3 doncs tenen sentència no? només 3 acabaran fent justícia per tant imagineu-vos la impunitat del 97% el que significa quotidianament no? i per tant aquesta anul·lació de la sentència doncs, també és un cop fort per totes les persones que han estat doncs, valentament declarant en aquest tribunal. No? Eh, violacions sexuals, eh, matances de nens, ancians, en fi. Eh, tot això doncs, semblava que, no, que havia servit per alguna cosa, però la cosa doncs, està difícil, com, com acabo de comentar, no? amb l'anul·lació la, de la sentència. Els advocats de l'Associació Justícia i Reconciliació, AJR, i el Centre d'Acció Legal en Drets Humans, CalDH, que són parts de l'acusació del judici per genocidi contra Ríos Mont, van presentar a l'acord de constitucionalitat tres accions d'ampliació i revisió de les resolucions emeses, ja que raonen que aquestes són il·legals, inclús en quant al procediment ordenat. Així és que, doncs ja veieu, aquest acord de constitucionalitat, la Corte de Constitucionalitat emetent resolucions que són il·legals i aquí no passa res. Eh, bé, mm, primeres opinions al voltant del fallo aquest, com es diu tècnicament, del fallo de la Corte de Constitucionalitat. El 20 de maig, els magistrats de la Cort de Constitucionalitat van resoldre doncs això que he comentat i davant d'aquest fallo, diguéssim, dos defensores dels drets humans es van pronunciar. Clàudia Samalloa, lluitadora social, defensora dels drets humans, coordinadora de la Unitat de Defensores de Drets Humanos en Guatemala, UDFEWA, una organització bastant prestigiosa, molt seriosa i interessant com a referent a Centroamèrica i a Latinoamèrica per la feina que fa, diu el següent Claudia Samayoa deia «Esto no es posible desde el punto de vista jurídico, porque ya el tribunal conoció y sentenció. Entonces, lo que va a ocurrir es que tienen que nombrar a un nuevo tribunal, pero un nuevo tribunal no puede conocer un caso a mitad. Bueno, s'entén, oi? Si ha dictat sentència, doncs eh, no pot tornar a, a, a procedir amb el, amb el debat, amb el judici. <clears throat> mm, no es una decisión jurídicamente válida, es una decisión, como han sido todas las de la Corte de Constitucionalidad, de guizache. Mitad sí, mitad no. Ellos no quieren tomar el costo de anular todo el juicio. Bueno, una altra defensora dels drets humans, Idovina Hernández, directora d'ACDEM, i també Idovina Hernández doncs, també és una referència interessant, diu que lo que hacen en el fondo es asegurar la impunidad sobre el caso, es decir, atender lo que pide el CACIF. A partir de ahora es cuesta arriba. Para empezar, ya no puede conocer el tribunal que conoció el caso. Por eso esperaron hasta la sentencia, porque habiendo emitido la sentencia, el tribunal no puede volver a conocer. O sigui que d'alguna manera també això el que faria és constituir nou tribunal per també eh, diguéssim que treure d'enmig a la jutge Jasmine Barrios, que doncs, eh, d'una manera extraordinària ha conduït aquest judici, per molt que no creguem en el sistema legal i en el sistema judicial, doncs, en un país on la impunitat i la violència i les amenaces doncs, són tan fortes i tan presents quotidianament, doncs, és destacable eh, la feina que ha fet Jazmín Barrios declarant, doncs, dictant sentència i empresonant a Efraín Riosmont i inclús també a la sentència consta que s'havien de continuar fent les investigacions, que això és el que segurament ha fet doncs, més por a les estructures de poder, especialment als militars i terratenients, que són una mateixa cosa. Eh, I Dovina Hernández acaba dient que nos espera un empoderamiento de los grupos neofascistas que se ha estructurado en Guatemala. La confirmación de la refundación de la alianza de la oligarquía con la contrainsurgencia militar de los años 70, renovada con el gobierno encabezado por un militar retirado que ha creado las condiciones para la nueva acumulación de capital y de tierras por la vía de la desposesión. Olas de represión al liderazgo social, criminalización de defensores y defensoras. Doncs aquest és el panorama que ens trobem a Guatemala després doncs, de aquest doncs, assalto judicial després de la sentència del judici per genocidi que es va dictar el 10 de maig. Doncs uh, ho deixem aquí i, bueno, com potser ja sabeu, uh, la corneta de Contraband FM fa aquests monogràfics de Guatemala, entre la vida i la mort, i en van fer un uh, pa, es, dedicat al judici, precisament, però va ser doncs, emès i realitzat a, abans de que es dicte sentència i havíem d'actualitzar una mica aquesta informació que, si tenim ocasió, doncs potser eh, abans de les vacances d'estiu, del parèntesis d'estiu, de la corneta doncs farem un segon monogràfic. Los ricos les 9 i 52 minuts d'aquest dimarts 11 de juny. Continuem en directe a la corneta de Contraband FM, els últims 5 minutets abans d'acabar i alguna coseta més doncs, compartirem, aprofitarem aquests minutets que ens queden per arrodonir una miqueta o quadricular o triangular a saber com ha sortit això avui després d'aquesta llarga lectura dels Ludites després d'aquest matiner eh, capítol de resolució alternativa de conflictes. En fi, anem a repassar què ens queda damunt la taula i continuem amb més coses. revolució va ser armada. Miriades de persones van morir en les diferents etapes que aquesta va tenir. La segona va ser divertida, extravagant i exagerada, plena d'aventures i utopies i també molts han acabat devorats per ella. De la tercera revolució no se'n sap quasi. Els efectes es desconeixen i també els atributs que demanarà així com les conseqüències. Els seus artífecs es reconeixen d'una manera vaga i sense nom, i massa bé no saben què s'ha de fer, ni què és el que d'elles despendrà. Tampoc les policies, com és natural, poden fer massa per deturar el trasbals que ja s'intueix. Veuen una gent que no els agrada, però no saben per què ni què està passant. De moment, són indetectables. S'ha de remarcar que els nous revolucionaris sovint no saben ni que ho són, i això és el millor, com és natural. doncs, eh, una bona manera d'acabar el programa amb un nou poema de Cartanyà. Ja n'hem escoltat un al principi, eh, abans de començar pràcticament el programa, i hem acabat amb un altre poema, un altre escrit en aquest cas, recitat per en Cartanyà, un excompany d'aquí de la ràdio de Contraband FM. Doncs és el moment dels de, agraïments. Com sempre, no me'n puc oblidar. Moltíssimes gràcies, doctor Herreis, per la seva col·laboració, participació. Un dimarts més aquí a la Corneta. Uh, la setmana que ve tornarà el doctor Herreis amb nosaltres per compartir un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. I també tindrem amb nosaltres a la Marina Rossi, la fotògrafa Marina Rossi, que avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres, però que el, el proper dimarts ens portarà doncs, un nou fotògraf o una nova fotògraf, <clears throat> fotògrafa per analitzar <clears throat> per analitzar doncs, alguna fotografia i el seu context artístic, també polític o social. Ned Lut i el capità Swing han sigut els protagonistes dels militars All-Stars d'aquest dimarts de la Corneta. I, pues, poqueta cosa més. Acabem aquestes dues horetes de ràdio en directe des d'aquí, les zones lliures de Contraband FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, i si voleu seguir-nos també us podeu connectar al blog del programa La Corneta de Contraband FM amb tots els àudios que hem emès des del gener d'aquest 2013 i en són una vintena i els podeu repassar també amb alguna informació també que hem volgut afegir per complementar les emissions. Res més, moltíssimes gràcies a tothom per acompanyar-nos, gràcies per deixar-nos que us acompanyem. Fins al proper dimarts.